Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenom hvala. Njega slavimo i hvalimo i veličamo i njega molimo da nas učini od onih koji će ga slaviti, hvaliti i veličati, sve dok sama ne bude zadovoljan. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na sve njegove ashave i njegovu čistu i častnu porodicu. A zatim, braćo, Allah uzvišeno molim da ovaj džemat ovdje nagradi posebnom nagradom. Zato što ste vi prvi koji ste dali podršku ovom putu, ovom jasnom putu, ovom srednjem putu. I kod Allaha se nadam da oni koji su dali prvi podršku, da će imati nagradu za sve ono što je poslije njih urađeno na tom putu i što drugi budu radili na tom putu, povodeći se za njima, da im Allah s.a. ništa od nagrade neće uskratiti. A zatim, braćom, Ovih dana se mnogo, kao i prije, i kroz čitavu istoriju, raspravlja i velika je borba da se dokaže ko su oni koji su na pravom putu i ko su oni koji su zalutali, koji su zavljali. Zapravo, ovim žargonom koji se pojavljuje danas u javnosti, pravi put, vi ste vidjeli, predstavlja se kao nešto što je van pameti, nešto što je prevaziđen, nešto što je glupo, neprihvatljivo. A zabude se uljepšavaju i prikazuju kao plod razboritog razmišljanja i istraživanja. Pa sam pomislio da bi dobro bilo za ovu priliku da vidimo šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže na tu temu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala koga je u Kur'anu okarakterisao kao onoga koji je pametan i razborit a za koga je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, u Kur'anu, svojim uzvišenim i savršenim govorom okarakterisao kao glupaka. Kao onoga koji je glup i čije ponašanje nije razvojito. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog se je kulu sufahavu minan nasi ma vallahum an qiblatihim ulati kama Reći će oni koji nemaju razboritosti, reći će glupaci. Glupani će reći, šta im bi da ostave kiblu prema kojoj su se bili okretali? O čemu se radi? Allah subhanahu ta'ala je bio naredio Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam u početku da se uslov namaza preći prema kudusu. Prema kudusu, prema šamu, prema Bejtul Mahdisu. A onda je Allah subhanahu ta'ala nakon 17 ili 18 mjeseci, kako bilježe predaje, naredi Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam da se okreni prema Mekke. Braćo, kad budete u Medini, šam, šam, vam je prema sjeveru, a Mekka prema jugu. Pa je Allah stano tada bio naredio da se okreće prema sjeveru, a onda je naredio da se okreće sasvim u suprotnom pravcu. Pa su rekli ko? Glupaci. Ko su ovi glupaci? To su najugledniji, pa tako, mušrici, najučeniji židovi, njihovi svećenici, jel tako? Tu Allah s.w.t. njih naziva ovdje glupacima i njihov komentar naziva glupošću i budalaštinjom. Zašto? Kolillahi l meši kol mamri, reci Allahu pripada istok i zapad. Jer i meni je šavila mustaqim, Allah upućuje koga hoće na pravi put. I ovdje Allah s.w.t. govori o čemu? O pravom putu i govore o nekim glupacima koji taj pravi put kritikuju i postavljaju na njega pitanje i kažu šta im bi, kakvog smisla ima, kako se sad odjednom mogu okretati u skroz suprotnom pravcu. Dakle, ta pitanja vezana za pravi put, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje nazvao glupostima. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava كل الله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رأسي الله بحضر إيسو كزاكا قلي قد سوكرانيتي فتم يا الله وليتي كل قد سوكرانيتي فرم الله استسوكرانو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نية dobročinstvo i čestitost u tome da se vi okrećete prema istoku ili Nije to čestitost. Walakin birra man amena billahi wal yawmil akhir, nego je čestitost u tome da se, da se u Allah i sudnji dan i tako dalje. Dakle, Allah subhanahu wa nas podučio, podučio nas pravom putu. Podučio nas da oni koji neće pravi put, oni koji su sljedbenici pravog puta nazivaju glupacima, maloumnima, nerazboritim lakomisleni, naivni. Pa mi zato što idemo pravi putem, što slijedimo slovo, što, slijedimo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, e to je nije razborito. Svoje odbijanje Allahovog puta, odbijanje Allahovih naredbi, odbijanje Allahove riječi, nevjernici nazivaju razboritošću i promišljanjem, naučnim istraživanjem. Tako kaže Nuhu a.s. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّئِ Mi ne vidimo da tebe, Nuh, slijedi iko osim ovi najponiženiji među nama, najneugledniji među nama, bez ikakvog razmišljanja. Tako su govorili. Tako kažu. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje munafike da uvijek, kad god im se kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ kad im bude rečeno vjerujte kao što ovi ljudi vjeruju. Halu anu'minu kema amena sufaha. Zar da vjerujemo kako glupaci vjeruju? Zar da vjerujemo mi kako glupi ljudi vjeruju, ljudi koji to prihvataju slije poslijede bez razmišljanja, a oni, munafici, oni kao to trebaju da malo razmisli o tome, da oni to malo analiziraju, pa će oni onda vidjeti šta će. Allah subhanahu wa nam ovu činjenicu razotkriva. Pa sad vidimo, jel tako, ko je glup, ko je glupan, ko je, jel tako, malo uman, a ko je oštrouman i pametan i ko slijedi Allah subhanahu wa ta'ala upute i naredbe i u tome se ne, na dvoumi. Zbog čega? Zato što je dobro razumio i vidio šta treba slijediti, šta treba odbaciti. Kažemo pravi put. Allah subhanahu wa ta'ala one koji kritikuju pravi put, da tako, naziva glupacima, naziva ih maloumima. Šta je tu pravi put? Učen se ogleda taj pravi put. Dalje u sljedećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava šta je to pravi put. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا Tako smo vas učinili srednjim ummetom. Od Ebu Sejid al-Hudri, radijallahu anhu, imam Ahmed prenosi, ovo srednjim umetom kaže Adela, pravednim umetom. Pravednim umetom. Tako smo vas učinili da ste vi umet na srednjem putu. E sad ovo izaziva mnoge polemike koji kažu da slijede pravi put i da slijede srednji put. Sad svi kažu pa mi smo na srednjem putu, ovi su pretjerali. Nemojte pretjerivati, Allah s.w.t. naredio da se ide srednji put. je nas na s takvim srednji ispravom put. Tako smo vas učinili srednjim umetom, pravednim umetom. E u se ugleda ta pravednost? Nije Allah s.w.t. spomenuo ovaj srednji put pa ostavio to neobjašnjenje. I da se mi glođemo i raspravljamo je li pravi put, je li je pravi put, šta je srednji put, šta je umjereno, šta je nije, šta je pretjerano, šta nije, ne. Nije. Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku ajeta nas obavještava. Šta je to srednji put? Pa kaže وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى خِبَيْهِ Mi ti onu kiblu prije što smo ti bili odredili. Nismo odredili ni za što drugo osim da vidimo ko će slijediti poslanika od onoga ko će se vratiti nazad. E to je srednji put. To je pravi put. Šta nam ovdje? Kako nam ovdje Allah subhanahu wa ta'ala predstavlja pravi put? Allah subhanahu wa ta'ala je 18 ili 17 mjeseci naredio da se okreće prema Kucu, prema e, Palestini, prema sjeveru, ni radi čega drugog, osim da nakon toga naredi da se okrene suprotno prema Meki da bi sam, samo radi toga da vidi ko će se za Allahom i poslanikom sallallahu alaihi sallam povest, a ko će se početi dvoumiti. Kome će to biti fitna? Ko će se vratiti svojim stopama? Ko će odustati? Na ovom jednostavnom iskušenju pale su mnogi na ovom jednostavnom iskušenju pali su mnogi. Ali zato za mnoge to nije bilo ni sekunde dvomljenja. Nikakve tegobe nisu osjetili u tome. Kada im Allah poslanik sallallahu alaihi sallam naredio da se okreću prema sjeveru, prema Palestini, ništa im to nije bilo teško. Kad je došao vjesnik da se treba okrenuti kontra, ne pravili nikakve pitanje. Navodi se da je jedan od ashaba naišao pored džemata kako bilježi i kako prenosi umu Atije, radi Allahu anha, majka Atije, kaže, bili smo muškarci i žene, klanjali u džematu. Pa je naišao jedan od ashaba i rekao tako mi Allaha, klanjao sam sa i poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, okrenuli smo se u namazu prema Meki, promijenjena je kibla. A mi smo bili na ruku, pa su tako na ruku, na ruku, kad su čuli šta govori, na ruku muškarci se pomjerili, otišli na mjesto žena, okrenuli se prema Meki, a žene otišle na mjesto muškaraca i okrenule se prema Meki. Ništa, problem im nije bio. Odmah, istog trena, usred namaza. Tu je srednji put. Tu je pravi put. To je pravedni put. To je pravedni umet. Kontum hajra umetin hređet li nas. Vi ste najbolji umet koji se ikad pojavio. Zbog čega? Zbog ovoga. Ovako se sluša, ovako se slijedi Allah poslanik stvarice. Ovako se pokora. in ka'nat la لَكَبِيرَةً illa ala الَّذِينَ hada Allah. Ova promjena kible je bila krupna, teška stvar, osim onima koji je Allah uputio. Njima ništa nije bilo teško, oni su odmah Istog trena, zato kad idu, kogod ide na i obilazi Medinu, odvedu ih tamo vodiči do mjesečina koji se zove Kibletein. Do mjesečina koji se zove mjesečica dvije kible. I pokazuju im tamo, evo ovako se okretali prema sjeveru, pa se onda okrenu prema jugu i ljudi nikakve ibretka ne uzmu. E tako su oni slušali, tako su oni pokoravali. To je pravi put. To je srednji put. To je pravedni put. To je taj umet. Pa Allah stano tada onoga ko se ovako ne pokorava i ko ovakvu pokornost negira ili kritikuje ili kaže za ove, pa ovi se povinuju bez ikakvog razmišljanja, ovi slijepo slijede bez ikakvog razmišljanja, a oni sjede i razmišljaju, e kako to sad, pa šta će biti, šta je bilo sad sa namazima koji smo klanjali, koji su klanjali oni prema Palestini, pa šta je ovo, pa otkud to, pa kako to sad da je neispravno okretati se prema Palestini, a kako je bilo juče ispravno, e ti taki, Allah subhanahu ta'ala za njih kaže da su glupani, da su oni malomnici. Zato Allah subhanahu ta'ala objavio ajet وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُبِيَعْ إِمَانَكُمْ Dalje u nastavku kaže, a neće Allah propastiti vaš iman. Šta je ovaj iman? Kažu, to su namazi koji ste klanjali prema Palestini. Pa je ovdje Allah namaz nazvao šta? Imanom. Pa ko nema namaza, ostane bez imana, je tako? Ovaj iman, ove namaze koje ste klanjali prema Palestini, Allah vam to neće. Neće vam to Allah bagatelizati, neće vam to Allah uništiti. Neće učiniti to bezvrijednim. Sve je vrijedno kod Allaha subhanahu ta'ala, ali Allah iskušava svojim naređenjima kako on, kako on hoće. Zato, vraćam, ovaj princip, neka ostane princip, na srednjem putu. To je srednji put. Da se brzo Allah subhanahu ta'ala pokoramo. Da se brzo Allah subhanahu ta'ala vraćamo. Da nema kompromisa i nema računa i nema dvouljenja oko toga. Hoćemo se Allah pokoriti ili nećemo. U kojem ćemo procentu i koliko će to biti dobro za nas kao što ste vidjeli na medijima, ljudi vagaju, ovo kažu za ovaj naš put, to je, to je doslovno jel tako, praktikovanje Korana, samo ostaje pitanje koliko je to dobro. Maša. Praktikovanje Korana može biti loše, pokornost Allah može biti loša za muslimane i za islam, da bi to ne bude dobro. La havla la od takvih razmišljanja. Još jedan primjer koji može biti upečatljiv, kaže Abdullah ibn Abi Aufa radi Allah an, kako bilježi ima muslim, Esabetna el međa'atu lejali hajba Pogodila nas je glad kad smo bili na hajbaru. A sahabi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam su obsjedali hajber i borili se sa židovima. I kaže, na nas glad. Gladne su. Pa su onda se domogli ratnog plijena. U tom ratnom plijenu bilo je domaćih magaraca. Pa kaže, pripremili smo magareće meso, stavili u lonce podložili vatr, Pa je došao glasnik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve obavijestio nas prostite lonce. I obavijestio nas da je magareće i meso, meso domaćeg magarca nečisto. Nigdje, ni u jednoj predaji, nigdje, niko nije premio da je iko prokomentarisao. Svi gladni. Meso već zamirsalo, tako? Počelo se kuhati. Niko nije prokomentarisao. Ne bilježi se nigdje da je neko rekao što nam prije ne reče. Pa mi klali, patili se, gulili. Ništa. Nego šta ostaje da su bez govljenja prosuli lonce, pobacali. To je srednji put. To je pravedni put. To je pravi put. To ovo je srednji umet. Ovo je najbolji umet. Allah molim da nas na tom putu zadrži. Allaha molim da nas na taj put uputi i učvrsti da nam poveća uputu i da nas na tom putu usmrti na putu, srednjem putu, da budemo pripadnici ummetan vasata, srednjeg ummeta, pravednog ummeta. Allah molim da nas na ovom putu učvrsti i da nas učini imamima i vođama na ovom putu i pretečama, da ostali preteknemo na ovom putu I da budemo ostalima uzor i pokazatelj kako se može odrediti, prepoznati i slijediti pravi put. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, ovaj srednji put ovdje kod nas smo prepoznali po nekoliko najvažnijih stvari. I prva ta najvažnija stvar, zbog koje su nas proglasili glupacima i zbog koje nas, nam se rugaju, i najvažnija stvar koju nam prigovaraju jeste naš odnos prema tagutu. Pa je pitanje šta je pametno u pogledu taguta, a šta nema nikakvog smisla. Šta je van svaki pamet. E to je pitanje, jel tako? Mi ćemo na to pitanje potražiti odgovor od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala podučava. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى Ko zanevirio u, toga, u taguta i povjerio Allaha, on je se uhvatio za najčvršću vezu. Pa ćemo vidjeti da nas Allah subhanahu ta'ala podučava da ne vjerimo u taguta, nam je naređeno da u njega ne vjerimo. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. I se vidi one koji tvrde da vjeruju te, ono što je objavljeno tebi i prije tebe, a želi da se sude kod taguta, a naređeno im je da u njega učine kufr, da u njega ne vjeruju. To je druga, drugi put okaz. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava وَالَّذِينَ جُتَنَبُ الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا Ko su ti koji vjeruju? To su oni koji su se klonili taguta, Okanili se taguta. ta tagut. Klonili se, odustali, distancirali se od taguta. Vrledine ta taguta i abuduha. Oni koji su se distancirali od taguta i ne, ne čine mu ne robuju njemu. Ne robuju njemu. Wa anabu ila Allah. A Allahu se obraćaju. Neće tagutu, nego Allahu se obraćaju. وَأَنَابُ إِلَى اللَّهِ Allahu se obraćaju u svakom smislu. I kad hoće da za nešto kažu da je glupo ili pametno, Allahu se obrati. Pa se vrati na Kur'an, gdje da vidi? Šta je glupo, a šta je pametno? Ko su glupaci, a ko pametni? U svakom smislu se Allahu obrati. Wa anabu ila Allahi, Allahu se obraća. Wa anabu ila Allahi lahumul bušra. Za njih je i njima je Allah pripremio radosne vijesti. Radost. Njima, za njih je pripremio. Fevešir ibad, zbog toga obraduj moje robove. Zato, braću, radujte se. Radujte se u ovom sljedećem ajetu pogotovo. Eladine jestemi'una al-qawla ahsana. Oni koji slušaju govor, a onda slijede ono što je najbolje od njega. Oni koji slušaju govor Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, a onda slijede na najbolji način to što čuju. Ulajke alladine hadahum Allah. To su oni koji je Allah uputio. Wa ulaike hum ulul alba I to su oni koji su pametni. Ko je pametan? Ovo su pametni. Nije pametan onaj ko se s tagutom sjedinio, spojio, ko sa njim zajedno izlazi u javnosti, predstavlja se da i on od taguta, ko na odnos ima prema tome, ko sa njima sjedi u njihovim parlamentima, gdje oni uzimaju prava Allaha subhanahu nije to Allah nazvao pameću, ni razboritošću, ni uputom, nego je pamet, razboritost i uputa u ta gute. Oni koji su se distancirali od tog. Odmah se ovdje I narodu kažu mi s ovim nemamo ništa. To je Allah tala nazvao pamet i uputu. I to je glavna smjernica ovog srednjeg puta. I koji je zapamti i bude slijedio za Lavu pomoć neće zalutati. Druga smjernica ovog srednjeg puta jeste odnos prema njihovim sihirbazima, novinarima i njihovom javnom i onima koji kreiraju javno mjenje, prema medijima koji nas hljagaju. Pa ćemo vidjeti da Allah poslanik i alejhi nije odgovarao i pravdao, pravdao se na hljage koje su upućene direktno na njega, na njegovu ličnost. Nigdje se ne prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve se pravdao i govorio ja nisam sihirbaz kad su mu rekli da je vas. Nigdje se ne prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi se pravdu i govorio ja nisam pjesnik kad su ga optužili da je pjesnik. Nigdje se ne prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi se pravdu i govorio ja nisam lud kad su ga optužili da je lud. Nigdje. Međutim, jest Allah poslanik sallallahu alaihi ve odgovarao na njihove šubhe, na njihove jel tako, otrovne strelice koje su oni ubacivali i htjeli vjernike da, zbu, da zbune. E tako i mi treba da se ponašamo. Kad kažu za onoga ovo za onoga ovo, za onoga ono, ne treba da se pravda. Ali zato treba da, da prati njih, šta oni govore i da prati njihove druge optužbe naših puta i da raskrinkava njihove šube. Pa ste vi vidjeli njihove šube, je tako? Njihove šube da je način borbe koji muslimani počinju u svijetu da zastupaju, šta? Da to vam pameti, prihvatljivo. Pa tako? Pa to se može lahko razotkriti. Allahovom pomoći. Jer oni svi znaju da je njihov odnos prema ovim stvarima licemjeran. Da oni imaju ili da oni mogu odgojiti nekoga da za njihove interese žrtvuje se, i žrtvuje život. Da je bilo u toku 93. i 4. da neko bude tako čvrst, smio, odgojen, pa da ode na komandu, tako, Vojske Republike Srpske, pa izvrši bombaški napad. Šta mislite koliko bi mu bistu u Sarajevu napravili? E tu se otkrega licenirstvo. Zatim pričaju o civilnim žrtvama. I kažu ovi, ovi ne prezaju, ubijaju civila u Londonu, u Njorku, u Madridu. Ovo su izgleda neki svijeti gradovi u kojima nije dozvoljeno proljevanje krvi, jel tako? I u kojima civili moraju biti zaštićeni. Dok s druge strane smo se sasvim navikli svaki dan da se ubijaju civili u Kabulu, Kandaharu, Bagdadu, jel tako? u Kucu, Palestini, to tako. Tu smo se napravili. To nema veze što se tu ubijaju civili. O čem se radi? O petolice mjerstvu. Svi ovi novinari, čija su puna usta kritike kako se napadaju i ubijaju civili, nikada nisu protestovali ni riječi protesta uputili, pa tako, kad su ubijali civili ovdje kod nas. Kako ti iskreni srpski novinari nisu nikad zaplakali za civilima koji su povijenili ovdje? Ili neki bošnjački novinar koji sad plaću za civilima nisu tako nikad protestovali, ako bi Arabija, na ili ovi s naše strane, ako bi neke civile pobili, to treba zapašiti. Licenirstvo. Spomenite mi jedan rat i jednu armiju u poznatoj istoriji koja je prezala ili se čuvala da ubija civila. Da je zabilježeno negdje da je neki vojnik, pojedinac, sustegao se od dejstva zato što će povrijediti civile. Pa dobro, šta onda ova priča o civilima? na priču. I to moramo znati. I tako dalje. Znači, na taj način moramo razvijati njegovu propagandu i rušiti u osnovi. I onda je ovaj naš put, koji je put ajeta i hadita, jasan put i u tim ajetima i haditima nema nigdje civila. Nego imaju oni koji se bore protiv nas i oni koji su u miru sa nama i oni kojima smo pružili zaštitu i oni koji priznaju legalnu islamsku vlast. Samo ti imaju, ne negdje civila. Zašto ti nemini, nedužni civili nikad nisu protestovali protiv onoga što rade njihove armije i njihove vlade? Pa da se distanciraju. Pa da onda budu, to tako, sigurni od ruku ovih muslimana koji su u ratu sa I tako dalje. Ovo su mediji na njih, njih razboriti ne uzmaju u obzir. Ali na njihove šupe treba odgovarati. Međutim, nažalost, mi imamo ljude koji su završili šarijatske fakultete, a koji će pisanje, mi kažemo u našem žargonu slobine Bosne, tako slobodne Bosne, članak koji osvane u, u tim novinama poznatim ljagatorima i ložovima, uzeti za dokaz i na osnovu njih komentarisati. Uzeti to za dokaz članak u novinama od, od strane onih koji su nevjernici, kršćani, Suzana Mijatović, kršćanka, njen tekst uzeti kao vjerodostojan dokaz i na osnovu njega komentarisati i graditi svoj stav prema nama. A radi se o čovjeku koji je završio širijatski fakultet. Allah molim da nas puti. To su mediji. Dalje, novotar. Šta je srednji put prema novotarima? Srednji put prema novotarima je ono što je prenijela Ajša radijallahu anha. Men ahdese fi emrina hada mali li se minhu fahu Kogod izmisli u ovoj našoj stvari nešto što nije od nje, to se odbaci. E da ne bi neko rekao, neko je prije nas izmislio, mi samo radimo, u drugoj i kaže men amila amelan, lese ali je emruna fahu god Kogod nešto uradi što nije od naše upute, to jest od upute Muhammeda sallallahu alaihi sallam, to mu se odbaci. To mu se ne prihvata i mi to ne prihvatamo. I vidimo od Selefa i predaje od Selefa da su novotare odbacivali, od njih se distancirali i od njihove zavode se distancirali. I to je srednji put. Šta je srednji put? Od svake novotarije da se distanciramo. Da kažem da sa njom nemamo ništa i da novotare u tome ne podržavamo i da im ne damo nikakve, nikakvog znaka podrške. Naprotiv, da se sasvim distanciramo. Ako ste zalutali, sve ste zalutali. Zato što na taj način jedino je moguće narodu pokazati praktično pravi put. To je što se tiče novatara, to je pravi put, to je srednji put, to je pravedni put i slijedite i ostanite na tom pravednom putu. I sljedeća stvar koja je bitna na ovom pravednom putu jeste naš odnos prema onima koji se sa nama razila, razilaze. I vidio sam, kratko ću reći, da ne bi duljio, da je najbolji recept i najjasnija stvar hadith Allahog poslanika sallaha koji govori o skupini koja će biti do sudnjeg dana na istini, gdje kaže La yadurruhum men men Neće im naškoditi onaj koji ih na cjedlu ostavi, niti onaj ko se sa njima razi, raziđe. Prema tome, naš odnos prema onima koji se sa nama raziđu i koji nas na cjedilu ostavljaju i koji se razbježali oko nas i svog običnog kukavičluka i nespremnosti da hrabro ostanu na istini, svima njima prema svima njima, kod nas ne treba da raste nikakva pakost, ni ražnja. I nadam se za Allahovu pomoć da se ovdje u ovim našim džematima nikad na toj mržnji nismo odgajali. Naprotiv, da ih shvatamo kao braći koji su u opasnoj situaciji, koji su u grešci, kojima treba pomoć. Braću prema kojima se trebamo odnositi na što ljepši način, ne bi li prepoznali taj pravi put i ne bi li se vratili. Na osnovu čega? Na osnovu ovoga da nam je Resul i se nam zagarantovo da nam njihovo ponašanje neće naškoditi. La je neće nam naškoditi. Kada neće naškoditi, onda nema potrebe da se uzrujavamo, da se opterećujemo, jel tako? Čak i kad s njihove strane svakodnevno trpimo i pakost, i izlive mržnje, i e, gibete, i potvore, i laži, i sve ostalo. Čak i tad, na tom srednjem pravom putu, mora da ostanu oni koji će sve to osavoditi. I koji neće dati prostora svom nefsu i svojoj strasti da uzvrate i da triumfuju, Čak i onda kad im se pruži, jel tako, otvoren prostor i otvoren dokaz da to uradi. Nego će prešućati, pritajiti, sakriti i ostaviti. I što je još važno, da mi u našem učenju i usmjeravanju moramo razotkrivati novatarije, moramo razotkrivati greške. Da bi znali pravi Međutim, kad javno govorimo, i kad nas slušaju svi dušmani, onda moramo imati osjećaja za javnost. I pred javnošću ne isticati ove sukobe i ovu borbu. Jer nam ne u prilog. I to nije srednji put. Da pred svim našim dušmanima mi raspravljamo i razilazimo se po najsitnijim, najbanalnijim pitanjima. Ne. Nego da pred svima čuvamo jedno lice i lice jedinstveno. Za sve smo mi jedinstveni, a između sebe mi ćemo, jel tako i s onima koji se sa nama razilaze, mi ćemo lomiti koplja, jel tako, iznositi dokaze i moliti Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ono što je istina. Braćo, ukratko, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je razborite je uputio na pravi put i pametni. Allah molim da nas učini od pametni. Allah subhanahu ta'ala nam je objasnio šta je pravi put. I Allah molim da nas učine od onih koji će shvatiti šta je to pravi put. Da je to doslovna pokornost Allah subhanahu ta'ala. Pravi put je slijedjenje onoga što je Allah subhanahu ta'ala rekao. Pravi put nije sabjeranje harfova. Allah subhanahu ta'ala ovaj Kur'an nije objavio da bi mi savjerali prvi i zadnji harf i redali harfove po dijagonalama. Jesmo to isčitali sve ajete i svu mudrost naučili pa nam više dosadno, ne znamo više šta da još iz Kur'ana naučimo, pa ćemo ga sad redati harfove i slova i broje. Kao da nam je potrebno da spojimo prvi i zadnji harf da bi znali da je Kur'an savršen i da je šerijat savršen. A Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet ali ovome je melkolekom Danas sam vam vašu vjeru učinio savršeno. Šta treba poslije toga? opis, sabirimo harfor. Dakle, ostanimo na srednji put, Allah subhanahu wa ta'ala objasnio taj srednji put. I prema Allahovom uputama se ponašaju A osnovne smjerice u ovom današnjem vremenu tog pravog puta ja sam pokušao da omeđim odnosom prema tagutu, prema medijima, prema novotarima i prema onima koji se sa nama I nakon vam ovo ostane kao neka osnova koju možete kritikovati i nadograđivati, ali se nije uvijek držite i uz Allahovu pomoć nećemo nikad zalutati. Molim vas, Hvala da nas uputi na pravi put, da nas počuvesti na pravom putu, da nas u tu vede i spasi od Volimo Molim vas, da nas učini od onih koji će ići pravim putem i za kojim će se ovaj narod povesti na pravom putu. Volimo vas, Hvala da uputi naš narod. Molim vas, Hvala da uputi naš narod. Molim vas, Hvala da uputi naš narod. Molim vas, Hvala da uputi nas, da nam poveća uputu, da uputi naše porodice, naše sinove, naše kćeri, našu rodbinu. Molim Allah subhanahu ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših, da nam grijeh oprosti i sramote sakrije. Molim Allah subhanahu ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam pomogne da se klonimo svojih grijeha, da se ostavimo svojih grijeha, da idemo pravim putem pokolebljivo, hrabro i odvažno. Allaha molim da učvrsti naša srca, da ih obaste saborom, da ih učvrsti hrabrošću i nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu ta'ala da naruža, naoruža naša srca razboritošću u osudnim trenucima. Molim Allah Teala, da naoruža naša srca razboritošću u osudnim trenucima. Molim Allah Teala, da nam podari razboritost, da nam podari smirenost i sekine i stabilnost u osudnim trenucima. Molim Allah smano da nas sačuva od pogrešnih postupaka. Molim Allah smano da nas sačuva od pogrešnih postupaka. Molim Allah smano da nas u džennetu vede i spasi od džehennema. Molim Allah da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha silnog i moćnog. Molim Allaha silnog i moćnog. Molim Allaha gordog i uzvišenog da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć pobjedu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da trijumf muđahida i muslimana učini otrovom i bolom za mušička prsa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da taj triumf bude očit i jasan i da bude očiti triumf i pobjeda i očito jasno poniženje kufra i širka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i da nas učini borcima na Allahovom putu, da nas učini borcima na Allahovom putu, da nas učini borcima na Allahovom putu, da nas u džennetu vede i spasi u džehennema. Allaha molim da nas učini od onih koji će na Allahovom putu steći jedno od dva dobra. Allaha molim da nam podari ono što je za nas bolje, ili pobjedu ili šehadet. I poslije adova alhamdulillah rabbil alamin. Wa Allahu ekber, Allahu ekber.